Аллаһ дугаларга һәм һорауҙарға яуап бирүсе. Тик ул ғына ҡулдарының дугаларына һәм һорауҙарына яуап бирә. Тик ул ғына улар һорағандарҙың барыһын да бирә ала. Аллаһу субханаһу ва тааля әйтә: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб, уҗибу даъвата ад-да'i иза дa'an, فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Әгәр һинән минең турала һораһалар, мин бит яҡын мине саҡырғанда. Мин саҡырыусыларға яуап бирәмен. Улар да миңә яуап бирһендәр һәм миңә иман килтерһендәр. Моғайын улар тура юлдан китерҙәр. Аллаһтың дуғаларға һәм һорауҙарға яуап биреүе тик ул ғына ғибәҙәттәргә лайыҡлы зат икәненә тағы ла бер яҡты дәлил булып тора. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Һәм Раббығыҙ әйтте, миңә дуға ҡылығыҙ, һеҙгә яуап бирермен. Миңә ҡуллыҡ ҡылыуҙан тәкәбберләнгән кешеләр, улар мәңге тороу өсөн тамуҡҡа инерҙәр тип әйтте. Шулай уҡ ул әйтә: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ Яфаға төшкән кеше дуға ҡылһа, дуғаһын ҡабул итеп, яуызлыҡты ебәреүсе кем һуң? Ер йөҙөндә берегеҙ урынына икенселәрегеҙҙе ҡалдырыусымы? Әллә Аллаһ менән бергә башҡа илаһтар бармы? Һеҙ бик аҙ иҫкә алып уйланаһығыҙ. Шуның өсөн дә насаралар кеүек тәреләргә, таш һындарга, үлгәндәргә һәм башка мәхлүктәргә ярдәмдар өмет итеп оларга дуа кылу күп аллалыкның асык күренеше. Аллаһа тагыда әйтә: "Ва мен йаду ма аллаһи илаһан ахар ла бурхан лаху бихи фа иннама хисабуху инда рабби иннаху ла йуфлихул кафирун". Аллаһ менә бергә башка илаһка дуа кылган кешенең быға һис бер дәлиле юҡ. Һәм уның хисабы тик Раббыһы ҡаршыһында ғына. Кәферҙәр бәхеткә ирешмәйҙәр. Аллаһтан башҡа кемгәдер дуға ҡылған кеше, ул мөмин түгел. Һәм ул кеше өсөн Аллаһ алдында эшләгән эшенә бер дәлил дә юҡ. Киреһенсә, Аллаһтан килгән бөтә дәлилдәр ҙә тик уға ғына дуға ҡылыуҙың кәрәклеген иҫбатлайҙар. Аллаһ тәүбәләрҙе ҡабул итеүсе ярлыҡаусы һәм ҡаты яза биреүсе. Аллаһ бөйөк ярлыҡау эйәһе. Кеше ниндәй генә ҙур һәм ҡурҡыныс гөнаһтар ҡылмаһын, Аллаһтың ярлыҡауы күпкә киңерәк. Ул әйтә: "Инна раббака васи'ул магфира." Раббыңдың ярлыҡауы киң. Һәм дә әйтә: "Набби ибади анни анал гафурур рахим." Минең ҡулдарыма хәбәр бир мин ярлы каусы рәхимле кешенең кылган әшәке явызлыклары нинди генә сиктәрле булмасын Аллаһ рәхмәтенең сиктәре юк тәуба һәм ярлы кау ишектәре үзләренең хаталарын аңлап ихласлык менән тәуба кылганнар өчен һәр вакыт асык Аллаһ тагала әйтә кул я ибади аллазина ала анфусихим ла тақнату мир рахматиллаһ инна аллаһа ягфиру аз иннаху хуал гафурур рахим. Әйт, әй минең үзләренә үзләре зыян килтергән ҡолдарым, Аллаһның рәхмәтенән өмөт өзмәгеҙ. Ысынлап та, Аллаһ гөнаһтарҙың барыһын да ғәфү итә. Ул ярлыҡаусы һәм рәхимле бит. Ләкин Аллаһ бөтә гөнаһтарҙы ғәфү итә тигән һүҙ дөрөҫлөктән, хаҡ диндән тайпылып, тәкәбберлек күрһәтеп, гөнаһтарға батып йәшәүселәрҙе лә ярлыҡай тигән һүҙ түгел. سبحانه وتعالى ايتا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد هم ol kullarının tövbelerini kabul ite, yavuzluklarını gafu ite, hem hizin nime işlegenleri gizli bile. Hem ol iman kiltirgen, һәм яҡшы эштәр эшләгән кешеләргә яуап бирә. Уларға үҙенең йомартлығын арттыра. Ахлаҡтан баш сөйөргән кафирҙәргә ҡаты ғазап. Аллаһы Тәғәлә тик үҙенең хикмәте һәм ғәҙеллеге менән генә язаға тарттыра. Уның ҡаты язаһы хаҡты аңлағандан һуң хөкөмдәренә буйһынмайынса пәйғәмбәрҙәренә эйәрмәгәндәргә, күп аллалыҡтан баш тартмаусыларға һәм гонаһтар ҡылыуҙы дауам итеүселәргә ябырыласаҡ.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 Был уларга Аллаһ тарафынан индерелгән нәмәне күрә алмагандары өсөн һәм ул уларның эштәрен уңышһыҙ итер. Әллә улар ер өстендә йөрөмәнеләрме? Һәм уларга тиклем яшәгән кешеләрнең һуңгы көндәре нисек булганын күрмәнеләрме Аллаһ уларҙы һәлак итте. Һәм кафирҙәргә лә шул ук буласаҡ. Был шуның өсөн. Сөнки Аллаһ иман килтергән кешеләрҙе һаҡлаусы, ә кафирҙәрҙең һаҡлаусыһы юк. Иман килтергән һәм изгелек ҡылғандарҙы Аллаһ ысынлап та аҫтында йылғалар ағып торған баҡсаларға индерер. Ә иман килтермәгән кешеләр ләззәтләнәләр һәм хайвандар шикелле туйыналар һәм әхирәттә уларға һыйыныр урын ут буласаҡ. Аллаһтан башҡа бер кем дә гөнаһтарҙы ярлыҡамай һәм тәүбәләрҙе ҡабул итмәй. Һәм шуның өсөн дә тик Аллаһ үҙе генә ғибәдәттәргә лайыҡлы зат. Аллаһы Тәғәлә Яһуд һәм Насараларға тик Аллаһты гына ғибәдәткә лайыҡлы зат дип танырға һәм уны өстөн береһе дип атаудан тыйып әйтә.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 Әгәр улар шулай әйтүҙәренән тыйылмаһалар, араларынан кәфер булгандарга интектергес газап тейер. Улар Аллаһка тәүбә кылмаҫтармы һуң? Һәм Аллаһтан ярлыҡау һорамаҫтармы? Аллаһ ярлыҡаусы, рәхимле бит. Ә Аллаһ Рәсүле Гайсаның алейһиссәлам Аллаһты өс дип әйтүгә уның бер ҡыҫылышы юк. Һәм ҡиәмәт көнөндә ул уға ҡушып был ялғанды һөйләүселәрҙән баш тартасаҡ.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 Ул әйтте: "Дан һиңә, әйтергә хакым булмаган нәмәне нисек инде минең әйтүем мөмкин? Әгәр мин әйтһәм, һин уны беләһең бит. Һин минең күңелемдәген беләһең. Һин яшеренләрне белүсе. Һин әмер иткәндән башка мин уларга бер нәмә лә әйтмәнем. Аллаһка, Раббыма һәм Раббыгызга куллык кылыгыз динем." Мин улар араһында булган саҡта уларға ҡарата шаһит булдым. Инде һин мине вафат иткәс, һин үҙең булдың уларҙың күҙәтеүсеһе, һәм һин һәр нәмәнең шаһиты. Һин уларҙы ғазаплайһың икән, улар һинең ҡолдарың. Әгәр инде ғәфү итһәң, һин бөйөк, хикмәтле бит. Аллаһ хаҡ илаһ. Ул берҙән бер. Тик бер Аллаһ ғибәдәттәргә лайыҡлы зат. Сөнки тик ул гына юғары илаһи исем һәм сифаттарға эйә. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Уның өсөн күктәрҙә һәм ерҙә бөйөк миҫал. Ул ҡөҙрәтле, хикмәтле. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد Ысынлап та, Аллаһ бер генә илаһ бит. Уның балаһы булыуҙан саф ул. Ул ҡатынға ла, балаларға ла, ярдәмсыларға ла, бер кемгә лә мохтаж түгел. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул хуаллаһу ахад. Аллаһус-самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Әйт, ул Аллаһ бер. Тик ул гына илаһи сифаттарга ия. Аллаһ мәңге. Ул бер кемгә лә мохтаж түгел. Ул тыуҙырманы һәм тыуҙырылманы. Һәм бер кем дә уға тиңдәш булманы. Уның илаһи сифаттарына тиңләшерҙәй бер кем дә булманы. Ва илаһукум илаһу вахид, ла илаһа илля хуар-рахманур рахим. Һеҙҙең илаһығыҙ берҙән бер илаһ. Унан рәхмәтле һәм шәфҡәтленән башҡа илаһ юҡ. Ошо Аллаһтың ҡайһы бер һанап бөткөһөҙ илаһи камил сифаттары. Был турала ул әйтә: "Заликум Аллаһу Раббукум ла илаһа илля хуа халику кулли шәйин фа'будуһ фа'будуһ ва хуа ала кулли шәйин вакил." Ошо һеҙҙең өсөн Аллаһ Раббығыҙ. Унан башҡа илаһ юҡ. Ул һәр нәмәне барлыҡҡа килтереүсе. Уға ғибәҙәт ҡылығыҙ. Ул һәр нәмәгә вәкил. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا күктәрҙең һәм ерҙең һәм улар араһындағы нәмәләрҙең Раббыһы ул. Уға ғибәҙәт ҡыл һәм уға ҡоллоҡ ҡылыуында сабырлы бул. Әллә уларға тиңләшерҙәйҙе беләһеңме һин? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Һәм бер кем дә уға тиңдәш булманы. Әгәр кеше Аллаһ менән бер рәттән кемгәдер ғибәҙәт ҡыла икән, тимәк ул кемдедер Аллаһҡа тиңләне. Аллаһтың камил сифаттары менән кемдедер хаҡһыҙ тасуирланы. Ғайса пәйғәмбәр, әсәһе Мәрйәм, тәреләр, йондоҙҙар, бетеүҙәр, ҡәберҙә ятҡан үлеләр һәм башҡаларға кеше ниндәйҙер ғибәҙәттәр бағышлай икән, тимәк уларҙы Аллаһҡа тиңләне. Ә былар тик шайтан тарафынан уйлап табылған ялған ышаныуҙар ғына. Һәм был ғәмәлдәр кешене күп аллаларға табыныусы мөшрик итә. Мөшриктәрҙе мәңгелек йәһәннәм көтә. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون Мөшриктәр тураһында Аллаһ Таала әйтә. Улар Аллаһты ысын ололау менән ололаманылар. Ә ҡиәмәт көнөндә бөтә ер уның усында, ә күктәр уның уң ҡулы менән төргәкләнер. Дан уға, ул уға тиңдәш тотҡан нәмәләрҙән юғары. Тик Аллаһ ҡына ғибәдәткә лайыҡлы илаһ булырға хаҡлы. Сөнки ул беҙҙе бар иткән. Сөнки ул камил сифаттарға эйә. Ул бар итеүсе. Бөтә яҡлап та камил зат. Ә башҡалар кем генә булмаһын, юҡтан бар ителгәндәр һәм етешһеҙҙәр. Ә кем камил илаһи сифаттар менән ялған илаһтарҙы һүрәтләй һәм уларға табына икән, ул үҙенә ҡарата ғәҙелһеҙлек ҡыла. Сөнки хаҡ илаһ бер генә. Ул Аллаһы Тәғәлә. Был кеше Аллаһтың асыуы һәм ғәҙел ғазабынан башҡа нимә көтә ала һуң? Бер кешенең үҫеп етеп, үҙен йөрәк йылыһы менән тәрбиәләп үҫтергән ата-әсәһенән баш тартыуын күрһәк, ни тип әйтер инек? Әгәр улардан күргән изгелектәрен һанға һуҡмайынса ҡәҙерҙәрен белмәһә, әлбиттә уның был ҡыланышы үҙенә ҡарата тик нәфрәт һәм ризаһыҙлыҡ ҡына уята. Мәгәр кешеләрҙең Аллаһ күрһәткән ниғмәттәргә күҙҙәрен йомоуҙары, уны танымайынса әмерҙәренә буйһонмауҙары һәм бөйөк хаҡын башҡаларға бағышлауҙары күпкә ерәнгесерәк һәм әшәкерәк эш ул. Шуның өсөн Аллаһы Тәғәлә әйтәлә инде: Инна ширка ла зулмун азим. Дөрөҫлөктә күп Аллаһтарға табыну бөйөк ғәҙелһеҙлек бит. Әгәр кеше күп Аллаһлыҡтан тәүбә ҡылмайынса үлә икән, Аллаһ уның бар ғәмәлдәрен юҡҡа сығарып, үҙен мәңгелек йәһәннәм утына индерәсәк. Ҡиәмәт көнөндә уның бер изге ғәмәле лә булмаясаҡ. Ошонан да ҡурҡынысыраҡ хәсрәт бармы ул? Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Инна Аллаһа ла яғфиру ан юшрака биһи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша, ва ман юшрик биллаһи фақад ифтара исман азима." Аллаһ үҙенә тиңдәш тотоуҙы ярлыҡамай, әммә унан бәләкәйерәк гонаһтарҙы теләгән кешеһенә ярлыҡай. Аллаһҡа тиңдәш тотҡан кеше оло ялған уйлап сығарған була. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا һәм беҙ уларҙың эшләгән эштәренә яҡынлаштыҡ һәм эштәрен елгәрелгән туҙанға әйләндерҙек